Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 12, 1955. Itinatag ang Prelature Nullius o Bangged base sa naging kautusan ni Pope Pius XII. Ito ay suffragan ng Archdiocese ng Nueva Segovia. Tuluyan naman itong naging diocese sa bisa ng kautusan ni Pope John Paul II noong 1982. Binubuo ito ng lalawigan ng Abra. Apat na obispong kasapi ng Society of Divine Word ang namuno sa diocese kung saan sa kasalukuyan pinamamahalaan ito ni Bishop Leopoldo Hausian, SVD. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.